بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ويستوي فيه لفظ جماعة الذكور والإناث في الخطاب والغيبة جميعا إلى الآخر Evet İzzi'den 39. dersimize geldik. Nakıs konusunu ve nakıs konusundan da mudare konusunu işlemeye devam ediyoruz. Şimdi diyor ki ve yestevi müstevidir, eşittir. Ve yestevi eşittir. Fihi onda. Onda derken yani ne de? Yani yagzu. Yagzuda yani. Yagzu ve benzerlerinde. Yani nakıs yef'ulu babındaysa eğer. Yagzu gibi. Yani yarmi gibi değil. Yarda gibi değil. Bunu dikkat edin. Ha burada fihi derken oradaki hi o zamir yagzuya raca. Yani yagzu ve benzeri. Yani yef'ulu sigasındaki nakıs. Yef'ulu veznindeki nakıs. Nakıs-ı mudare. Ve yestevi eşittir. Fihi onda yani yagzu ve benzerlerinde ne eşittir? Lafzu cemaati zükuri cem'i müzakkerin lafzı ile cem'i müzakkerin lafzı neydi? Yagzune. Çekimini hatan yagzu, yagzuan, yagzune. Yagzune. Orada lamül fiil gitmiş. Vav ve damir var. Yagzune cem'i muzakir lafzıyla vel inasi cem'i müennes lafzı. Bak cem'i müzekker ile cem'i müennes. Yagzune Peki nerede? Gaibte mi? Yani cem'i ile cem'i müennesi gaibe bin birbirine benziyor yoksa cem'i müzekkeri muhatap ile cem'i müennesi muhatabe birbirine benziyor. Hangisi? Yani cem'i müzekkeri gaib ile cem'i müennesi gaibe. Bunlar mı birbirine benziyor? Yoksa cem'i müzekkeri muhatab ile cem'i müzekkeri muhatabe mi birbirine benziyor? Yani gaibler mi birbirine benziyor yoksa muhataplar mı birbirine benziyor? Diyor ki fil hitabi hem muhatapta vel gaybeti hem gaibte cemiyen. Yani her ikisinde de. Cemiyen yani tekit ediyor burada. Yani her ikisinde de. Yani hem cem'i müzekkeri e, cem'e gaib ile cem'e müennesi gaibe birbirine benziyor. Hem de cem'e müzekkeri muhatab ile cem'e müennesi muhatabe birbirine benziyor. Evet. Şimdi burada bir şey dikkatinizi çekeceğim. Bu cemiyen kelimesini yanlış anlamayın. Burada cemiyen derken yani hepsi birden derken değil ki dört siga da birbirine benziyor. Her dördü de birbirine benziyor demek istemiyor. Bakın dikkat edin buradaki cemiyen yani her dördünü birbirine benzetmiyor bu cemiyen kelimesi. Cemiyen kelimesi diyor ki o ikili kendi arasında birbirine benziyor. Bu ikili kendi arasında birbirine benziyor. O ikili nedir? Cem'e müzekkere gaib ile cem'e müennesi gaibe. Tekrar ediyorum. Cem'e müzekkere gaib ile cem'e müennesi gaibe. Yani yagzune yagzune. İkisi de yagzunedir. O ikili birbirine benziyor. Bu ikili de birbirine benziyor. Yani cem'e müzakere muhatab ile cem'e müzakere muhatabe. Tekrar ediyorum. Cem'e müzakere muhatab ile cem'e müzakere muhatabe. Bu ikisi yani ikisi de tagzune tagzune. Bu ikisi birbirine benziyor. Yani o ikisi eşleşmiş, bu ikisi eşleşmiş. Cemi'an derken yani her iki taife de kendi aralarında birbirine benziyor. Cemi'an derken bu cemi'anı yanlış anlamayın. Değil ki her dördü de birbirine benziyor. Her dördü değil. Gaipler kendi aralarında birbirine benziyor. Muhataplar da kendi aralarında birbirine benziyor. Çekime tekrar dönelim. Yağzu yağzuan yağzune. Bakın. Yansur yansuran yansurune gibi. Yağzu yağzuan yağzune. Bu yağzunenin altını çizin. Cem'i e, müzakeri gaib. Geliyoruz. Müennesi gaibeye. Tağzu tağzuan yağzune. tansur tansuran yansurune gibi. İlk, buradaki yağzune, buradaki yağzune aynı oldu mu? Aynı. Yağzu yağzuvani yağzune. Bunun altını çizin. Tağzu tağzuvani yağzune. Bunun da altını çizin. İkisi de aynı. Geliyoruz muhataba. Tağzu tağzuvani tağzune. Bunun altını çizin. Tağzine tağzuvani tağzune. Bunun da altını çizin. İkisi de aynı. İkisi de tağzune. Şimdi bu anlaşıldı. Demek ki ve yestevi fihi işte yağzu gibi yani nakıs ve yef'ulu babında. Yarmi gibi değil. Yerda gibi değil. Yermi yerda o ayrı. Onlarda benzeşme olmuyor. Bu, bu, iki, bu, yani bu tip benzeşme olmuyor. Ha bizim konumuz yazu, yazu ve benzeri. Fihi derken bu yazu, lafzu cemaati zukuri vel inasi cem'e müzekkerle cem'e müennes birbirine benziyor. Fil hitabi hem muhatap yani cem'e müzekkeri muhatapla cem'e müennesi muhataba kendi aralarında birbirine vel gaybeti hem de gaibler kendi aralarında birbirine cemi'en. Her ikisi de cemiyen derken yani o ikisi de kendi arasında birbirine benziyor. Bu ikisi de kendi arasında birbirine de benziyor. Lakinne takdire muhtelifun. Lakin takdir farklıdır. Takdir farklıdır. Çünkü hasfedilen şeyler var. Farklı vezin var burada. İşte burada zihninizi açın, dikkatinizi toplayın. Bilgilerinizi tazeleyin dikkatlice ve bu farkı anlayın. Lakinne takdire takdir muhtelifun farklıdır. Feveznül müzekkeri cem'i müzekkeri gaib ile cem'i müennesi gaibe arasında lafzen benzerlik olsa da takdir farklıdır. Vezinleri de farklıdır. Bakın dikkat edin. Feveznül müzekkeri benim elimdeki nushada ya'fune yazmış, yanlış yazmış. Ya'fune ve ta'fune yazmış. Bunu düzeltin. Yef'une ve tef'une olacak. يفعون وتفعون أبد جمع مذكر يفعون وزني بو نية يفعون يفعلون در أصله يفعلون يغزوون ناقص واوي لام الفعل واو kuralımızı hatırlıyorsunuz. Burada ne yapıyoruz? Lamül fiili atıyoruz. Lamül fiil atılınca vezinde lam gidiyor. Ne oluyor? Yef'une oluyor. Yef'une. Oradaki vav ne vavıdır? Vavu damirdir. Vavu damir. Yef'une. Cem'i müzakeri muhatap da hakeza. Cem'i müzakeri muhatap. Tef'unedir. Tef'ulunedir. Lamül fiili attık. Tef'une. Vezin tef'une. Ama ve veznu cem'il müennesi cem'i müennesin vezni yef'ül nedir? Çünkü oradaki vav lamül fiildir. Oradaki vavu damir yok. Orada nunun damir var. ne? yagzune. Oradaki vav lamdır, lamül fiildir. ne oluyor. Tagzune'deki vav lamül fiildir. ne oluyor. Eğer vezinden bir şey anlamışsanız, eğer bugüne kadar okuduklarınızdan anlamışsanız bunu çok kolay anlamanız lazım. Zorlansanız da ümitsizliğe düşmeyin. Belki bilgilerinizi unutmuşsunuz veya dikkatsiz okumuşsunuz veya biraz tembellik yapmışsınız, çalışmamışsınız. Yine biraz dikkat ederseniz inşallah anlarsınız. Burada vezin muhtelif. Niye? Yazın, karşılıklı yazın. Birisinde vav gitmiş. Yukarıda lamül fiil olan vav gitmiş. Vezinde de vav gidiyor. Bakın yef'une oluyor. Vezindeki o vav ne vavıdır? Vav damirdir cem'i müzakkerlik alameti olan vav'dır. Ha. Şimdi yagzune yagzune İkisi de birbirine benziyor ama birinci yagzunenin vezni yef'unedir, ikincinin yef'ulnedir. Tagzune tagzune ikisi birbirine benziyor. Müzakkerin vezni tef'unedir, müennesin vezni tef'ulnedir. Biri tef'une, biri tef'ulne. Burası, burasını inşallah anladınız. Şimdi yagzu tamam. Şimdi yerminin çekimine geliyoruz. Yermi. Yermi ve benzerlerinin çekimi. Yağzuyu anladık. Fetekulu sen dersin. Fetekulu dersin. Şimdi yeni bir konu. Keennehu yeni bir konu. Yani bunu yukarıyla bağlantılı yapmayın. Yağzu bitti. Şimdi yerminin çekimini öğreniyoruz. Fetekulu yermi, yermi yani yermune, termi, termi yani yermine, termi, termi yani termune, termine, termi yani termine, ermin, Ermi. Evet, şimdi bunların bunun çekimi böyle. Peki asılları yapalım. Sizin bilginiz yeter. Bunların aslını çıkarmaya yani ne olmuş, hangi ihlallere uğramış, hangi tek tek yapabilirsiniz ama yine ben de söyleyeyim kısaca. Yermi aslı yermiyu idi. Yermi Yermiyu bu gibi damme yanın üzerinde ağır olduğu için attık yermi oldu. Yermi yani hiçbir şey yapmadık. Yermi yani hiçbir değişiklik yapmadık. Yermuna aslen Yermi yermiyune Yermiyune kaidelerimizi hatırlayın. Öğrendiğiniz kurallarla biliyorsunuz bunu. Yermiyune ee, yanın üzerinde damma harekesi ağır. Yanın üzerinde damma harekesi ağır. Yermiyune o dammeyi makabline verdik. Yani ondan önceki harfe verdik. Yermuyune iltikay sakine ne oldu? Ee, ya harfini attık yani lamül fiili attık yermuna oldu. Biliyorsunuz burada lamül fiili atılıyor. Cem'e müzakere gaibten. Yermuna oldu. Termi aslı termiyudur. Dammayı attık termi oldu. Termi yani de hiçbir şey atmadık. Yarmine de hiçbir şey atılmamış. Yadribine gibi. Yarmine çünkü cem'e müennesi gaibedir. Termi aslı termiyudur. Termi muhatap müfredi müzekere muhatap. Termi termiyudur. Damaya atık termi oldu. Termi yani hiçbir şey atmadık. Termune termiyunedir. Termiyune Yanında dammasını makabına verdik. Yayı hasfettik. Termune oldu. Termine hiçbir şey atmadık. E, şey astağfurullah. Lamül feili attık. Termine. Termiyinedir. Tadribine gibi. Termiyine. Yayı attık termine oldu termiyine yayı attık, lamül feli attık. Biliyorsunuz bunda atılıyor müfredi müennesi e, muhatabede hatırlayın kuralımızı ve tuhzefu min fi'li cemaati zükür ve fi'lil vahidedir muhatabede. Mutlak olarak burada atılıyor. Hatırlayın. Termine. Termiyane hiçbir şey atmadık. Termine burada da hiçbir şey atmadık. Termine. Ermi nermi. Burada da ermiyu nermiyudur. E, ee, dammayı atık ermi oldu. Burada da dammayı atık nermi oldu. Ve aslu yermune. Yermune'nin aslı yermiyune. Yermiyune. Fefu'ile yapıldı. Fe Fu'ile. Fu'ile yani yapıldı. Fihi onda. Yani bu yermiyune'de yapıldı. Kema fu'ile bir radu. Raduya yapılan şey yapıldı. Kema nasıl ki fu'ile yapıldı bir radu. Yani radunun başına ne getirdikse bunun başına da onu getirdik. Raduya ne yapıldıysa buna da o yapıldı. Aynı muameleye uğradı yani. Yani biraz önce anlattığımız şey yapıldı. Ve hakeza yine bu yermi gibidir. Çekimi, ilalı aynen yermi gibidir. Hukmu hükmü kulli ma kane kulli ma kane her o şey ki kulli ma her o şey ki kane ma kable lamihi lamdan önceki harf meksure lamül fiilden önceki harf meksur olan bütün fiiller bütün mezidu fiiller de aynen bu yermi gibidir ke yehdi mesela yehdi bu mücerrettir aynen yermi gibi yehdi hidayet eder manasında yehdi aynen çekimi yermi eğer yermi anladınızsa yehdinin çekimi de anlarsınız. Ve yunaci bu da naca yunaci faale yufailu babidir. Naceye yunaciyu diyelim. Tabi asli necevedir. Neceve kökünden geliyor. Naceve yunacivu e, seslendi. Münacat hani diyorlar ya münacat kelimesini duymuşsunuzdur mutlaka. Münacat yani gizli olarak yalvardı, seslendi, yakardı. Gizli olarak dua etti bu manalara geliyor münacat. Yunaci Neceve'dendir. Yuna, nace ve yunacivu kuralımızı hatırlayın. Vav wow, 4 ve 4'ten fazla 4. ve 4'ten yukarı sırada olursa ve onun makabli de dammeli olmazsa yaya çevir. Yani naceve oluyor naceye. Faale babındadır. Yunacivu oluyor yunaciyu. Yunaciyu oluyor aynı, aynen yermiyu gibi. Nasıl yermiyunun yasından dammeye atıyoruz bundan da atıyoruz yunaci oluyor. Aynen çekimi yarımı gibi. Yunacı Yunacı yani yunacuna böyle çekiliyor. Ve yertaci yertaci de aslı irtaceyedir. İrtace receye kökündedir. Yertaciyu ümid ediyor manasında. Ümid ediyor. Yertaci oluyor. Yertaciyu biliyorsunuz. Bunlar hep birbirine benziyor. Yenberi inbereye yenberiyu inbereye yenberiyu bunun da kökü bereyedir dikkat edin. Bereye, in bereye, in faale babındandır. İn bereye yenberiyu oluyor yenberi. Bu da e, bir şeyden vazgeçmek manasına geliyor. Bir şeyden beri kalmak, vazgeçmek, geri durmak manasına geliyor. Yenberiyu çekme aynen yer mi gibi yenberi olarak çekiliyor. Ve yeşteri bu da iştereye, şereye kökünde satın aldı manasına. Hani iştera yeşteri. İştereyedir iftaale babından. İştereye yaşteriyu, iştera yaşteri oluyor. Rema yermi gibi oluyor sonu aynen. Müşteri diyorlar ya buradan geliyor işte. İştera satın aldı, yaşteri satın alır. Müşteri satın alan, müştera satın alınan. Evet. Ve yested'i. Bu da isted'avedir kökü. Da'ave kökünden geliyor. İsted'ave istahraca babından, istaf'ale babından. İstada've vav'ı yaya çeviriyoruz. Kuralımızı hatırlayın. Vav dördüncü ve ondan yukarı olan sırada gelirse ve makabili dammeli de ise yaya çevir. İstada've oluyor. İstada'ya İstada'ya o ya harekeli makabli meftu elife çevir. İstada'a yestad'iyu da oluyor. Yestad'iyu yestad'iyu da oluyor. Yestad'i yani bilginiz yetiyor bunların çözümünü yapmaya. Onun için ben hemen hızlı söyleyip geçiyorum. Yestad'iyu aslı yestad'ivudur. E, vav yaya çevriliyor. Yested'iyu oluyor. Yağın üzerindeki dammayı atıyoruz. Yested'i. Niye bunları yapıyoruz biliyorsunuz. Ve yer'avi. Bunun aslı tabi yested'i manası çağırıyor manasında. Talep ediyor. Yested'i. Çağırır talep eder manasında. Yer'avi ir'aveye. İr'aveye. İr'avevedir aslı. İr'aveve. Bu da kökü ra'avedir. Ra'ave hamure gibi. Ra'ave veya ra'uve. Ra'ave veya ra've. Yani ya faale ya faule baba onu tam hatırlamıyorum. Şimdi e, hatırladığım kadar ra'ave olması lazım. Lazım tabi bu da lazım. Hani e, lazımın illa faule babında olması şart değil. Bunu hatırlayın. Evet bütün fauleler lazım ama her lazım da faule babında olmak zorunda değil. Hatta bu ra'ave. Şimdi ra'ave ihmerre babına geçiyoruz. Ra'ave ne olur? İr'avve olur değil mi? Ama ir'avve olmuyor işte bu. Niye olmuyor? Aslı ir'avve ir'avve bu ir'avve olmadan önce dikkat edin bunu dikkatli dinleyin. İhmerre babıdır bu. Yani onu bilin diyorum. Ha. İr'avve olmadan önce ir'avvedir ya. İr'avve yer'avve nasıl ihmerre? Aslında ihmerere yahmerirudur. İhmerara yahmeriru. İhmerra kalıbı aslında ihmerara yahmerirudur. Fakat niye ihmerra yapılıyor? İdgam ortamı olduğu için, idgam kuralı orada cari olduğu için idgam yapılıyor. Biliyorsunuz onları hatırlayın. Şimdi ir'aveve kökü ra'ave ihmerara babına getirdik. İhmerra babına ir'aveve. Niye ir'avve olmadı, şeddelenmedi? Niye? Bunun sırrı sebebi şudur. İr'aveve son vav yaya kalb olur. Niye? Çünkü kuralımızı hatırlıyorsunuz. Vav burada yaya kalb oluyor. İr'aveye oluyor. İr'aveye olduğu için orada idgam yapamıyor. Çünkü vav farklı harf, ya farklı harf. Ha. İ'lal idgamdan önce gelir. Bunları inşallah e, özellikle bu izini şerhinde veya daha geniş kitaplarda, başka başka kitaplarda göreceksiniz. Önce i'lal yapılır. İ'lal gerekli görülen yerlerde i'lal kaideleri tatbik edilir. İ'lal kaide, gerçi bunda da ufak bir ihtilaf var o önemli değil. O şimdi bize lazım değil. İ'lalden sonra eğer idgama imkan kalırsa idgam yapılır. İşte burada da önce i'lal yapıldı. İr'aveve, ir'aveye oldu. Onun için idgamın önü kapandı. İdgam yapamıyoruz. İr'aveye yayı elife çeviriyoruz. İr'ava oluyor. Mudara'yı da yer'avivu yer'aviyyu oluyor. Yine ikinci vavu yaya çevir yer'aviyyu. Yağın üzerindeki damlayı atıyoruz yer'avi oluyor. Aynen yermi gibi oluyor sonu yani. Yer'avi cehaletten vazgeçmek manasında. Pis bir şeyden, kötü bir şeyden, cehaletten, cahillikten güzel bir şekilde dönmek, vazgeçmek. E, kötü şeyden güzel bir şekilde dönmek, vazgeçmek manasına geliyor. Evet. Yer'avi aynen yermi gibi çekilir. Ya'ravri ve ya'ravri. Bu da aynen yermi gibi. Yani bunlar bu örnekleri veriyor ki yani sonu yermiye benzeyen hepsi aynen yermi gibi çekiliyor. Yani yehdi Yehdi yehdiyani yehdune, yunaci yunaciyani yunacune, yerteci yani yertecune böyle yenber yani yenberune aynen yeşteri yani yeşterune. Diğeri de yested'i yested'iyani yested'une, yer'avi yer'aviyani yer'avune, ya'ravri ya'ravriyani ya'ravrune böyle ila ahirihim sonuna kadar böyle çekilir. Evet peki bu yareuri nereden geliyor? Bunun aslı areye veya are ve ihtilaf var. Biz areve diyelim. Herhalde Musa'nın bunu areve olarak kabul etmiş. Areve aşube gibi. İ'şavşebe babına gelmiş. Yani i'revreve İ'şevşebe bakın. Araya olsa araya da olabilir. İ'revreye. İ'revreye. Şimdi areve olsa i'revreve o vav yaya sondaki vav yaya çevrilir kuralımızı biliyorsunuz. 4 ve 4'ten yukarı sırada gelirse vav makabli de medmum olmasa yaya çevrilir. Bunu artık iyice ezberlemiş olmanız lazım. Ha areve kökünden de olsa ya'rev e, aşağı şebe ya aşağı şibu ya'revriyu olur. Areve de olsa çünkü o vav yaya çevrilir araya olsa zaten ya ya'ravriyu direkt ya'ravriyu olur. İ'ravreye ya'ravriyu. Manası çıplak ata binmek. Çıplak ata. Zaten araya kökünden olsa öryan. Öryan yani çıplak. Öryan kökünden geliyor. İ'ravreye yani çıplak ata bindi. ya Ya'ravriyu çıplak, çıplak ata biner. Arave de olsa boş manasına olduğu için yine çıplak ata bindi manasına geliyor. İ'ravreve oluyor. İ'ravreye. Ya'ravriyu oluyor. İ'ravriyu. Tabi aynen yermiyor gibi yanın üzerindeki damlayı atıyoruz. Mudara ya'reuri oluyor ve çekimi aynen yermi gibi. Evet. Şimdi yerminin de çekimini öğrendik ve benzerlerinin çekimini öğrendik. Ee, dersimiz buraya kadar yeter olsun. İbareyi okuyorum. Evet. Ee, فتقول يرمي يرميان يرمون ترمي ترميان يرمين ترمي ترميان ترمون ترمين ترميان ترمين أرمي نرمي وأصل يرمون يرميون ففعل فيه كما فعل برادو وهكذا حكم كل ما كان ما قبل لامه مكسورا كيهدي ويناجي ويرتجي وينبري ويشتري ويستدعي ويرعوي ويعروري